Você acha que isso é bom? Eu tenho uma concessionária na mata, <laughs> uma GS 1200, painel eletrônico, banco vermelho, tanque vermelho com as faixas branca e azul, cheia de ferro com três baús. Eu acabei de descer essa rua aqui, de neutro com ela. Deixei os baús da filha da, da filha da infância, não quero. <laughs> Quando eu passei de meiota, mas ela ganhou. Veja como ela olha, se impressionou, se impressionou, se impressionou. E gordinho, com o bicho que nós buscou, elas quer se envolver, curso aqui aqui mais nada. Cai pra pista, traz XT, e toca na mata. A brava nem né, é o que fala, a brava nem né, é o que fala pra pista, traz as bichas e tumultua na quebrada. Brava não é o que fala, a brava não é o que fala. Cai pra pista, traz as bichas e tumultua na quebrada. E tumultua na quebrada. Vai, vai! Menor das abravanel, é menor das abravanel, de nave incomoda. Meu time tá cruel. Menor das abravanel. Essa prova de nave incomoda Meu time tá cruel Quando eu passei de meia meiosa, ela ganhou Veja como ela olha, se impressionou Se impressionou Ei gordinho, com o bicho que nós buscou Elas querem se envolver Cusco aqui e mais nada Cai pra pista, traz XT e toca na mata A brava nem é o que fala, a brava nem é o que fala Cai pra pista, traz as bichas tumultua na quebrada A brava nem é o que fala, a brava nem é o que fala Cai pra pista, traz as bichas tumultua na quebrada E tumultua rua na quebrada. Vai, vai! Menor das Abravanel, menor das Abravanel, de navio incomoda. Meu time tá cruel. Menor das Abravanel, menor das Abravanel, de navio incomoda. Meu time tá cruel. É o menor das Bravanel.